La tri fratoi vivas en camparo, cae volas che mi racontu pli. Ciu la cardinalo cantas? Ne, sed gi estas prox sed sed gi estas proxime uh, eh, audeblas rekoneblas sono crt crt tiam la prin, tiam en printempo nur la vira cardinalo comenzas faifi utime starante sur la plei alta brancio. Oni audas vit vit vit de tiu alta arbo gi messagas al aliai nordai cardinal birdoi che tiu circauajo tiu quartalo appartenas al gi. Tiu loco iam estas occupita. Ciu ciui vir birdoi estas pli colorai ol birdinoi. Fakte yes, ĉe preskaŭ ĉiuj specioj okazas che la masculo estas pli colora, plurai diras pli bela. Oni ne forgesu che plei ofte estas femalo chi usidada sur nesto por varmigi ovoi. Gi devas esti mal pli videbla, quasau sen colora cae pli verdeta, simila al folioi, brancetoi, au griseta kiel arbo truncoi. Vidu, kiu estas tiu birdo kiu dormetas, gi iom similas al dom Colombo, si volis Eli. Yes, gi nur similas. Tio estas plor turto, nia unua matena birdo, cae la lasta vespera birdo, quelc foie gi dormas tre proxime de mangiuioi gi riposas multe dormante quil nun sur brancio tutte quiete sunumante quam gi ec flugas se ni estus exterre ni audus quasau ec faifus mil da vento via onclo nombris ilin iun matenon cae atingis la ciferon dec quar. Mi racontu al vi cio ocasis la pasintan monaton en ul al unu flor turto. Ies racontu ciui tri infanoi volis zii. Ni audis la fortan frapon sur fenestron, cae poste du tri pliai. Ni sciis che iu rabo birdo causis tiom rapidan forflugon. Ti, tui ni alvenis citien en la sun chambron. Flanque de la cedra barilo cusis sur la negio la plor turto cun tute largigitae flugiloi. Gia capo ne videblis. Gi cuscis sen mova, cae ni credis che gi estis morta. Via onclo rapide surmetis mantelon, champon, gantoin, cae altain vintrain botoin, eliris cae ec marsis en profunda negion por atingi la cusantan birdon. Li volis vidi gian san staton, Li nur tushis gin, kai la plor turto ekflugis. Grandan giojon ni sentis. Nikune ridetis dum la birdo, jam sidigis alten sur strata extera drato apud nia domo. Gi bezonis iom plida tempo por riposi, kai poste forflugis. «Vidu, vidu!» montras madi birdeton sur acera trunco. Ciu vi vidas birdon ciu marcia sur la trunco, sur sia capo inverse. Yes, mi vidas, mi respondas. Io estas Carolina Sito. Rigardu, gi nutra sin marciante sur arba trunco de supre suben. Mangias ciam inverse, havante sian capon suben. Gi serchas insectoim, araneetoim, qui trovigia sur arbo scelo. Gi vivas en folia arbaro, ancau in nia corto. La sito revenadas mangi arachidan mixajon ce la trunca cedra mangiuio farita de via onclo. Tiu mixajo same nutras cie la acetita grasajo. Gi estas ec pli energidona. Ancau sur tiu farita trunco la carolina sito – havas la capon directitan suben. Same tiel marsas la Canada sito, quiu cutime vivas en conifera arbaro. Tamen ni povas foi foi vidi gen de la strata flanco che am gi venas sur nian pinarbon. Nian corton visitas anca o birdetto, qui u havas tufon sur la capo. Tufon? Comiche, racontu al ni prigi, ridetis rididi. Du colora paruo, giuste lau tiu tufo estas comice charma. Gia tufo estas iom en aero vere simpatie. Gi pleie shatas veni alla fenestra mangiuio, rigardu tien, la mangiuio en havas arachida in pezoin, cae sun flora in semoin. Ciam gi alvenas, venas, Unue ni audas gian eccrion, poste gi alflugas al super suprain fenestroin de la sun chambro unu pos la alia, ciam al proximigiante alla mangiuio. Gi rigardas nin ene, ciam gi prenas unu semon, gi de nove ec haltas ce unu fenestro tenante la semon en sia beco, rigardante nin de nove cae forflugas ni havas la impreson che gi diras dankon au gis. Vere amuse ridetas la infanoi. Kiui estas tiu tri, kvar, kvin birdoi, ili ciam movigas, mi ne povas calculi, rimarkas Madi. Tiu tre vigla visitanto nomijas nigra crona paruo. Ili grupe alvenas, gioiai cae rapidai. Ili ciam movigas, prenas rapide sur floran semon kai foriras eh, foriras mangi ali loken estas amuse rigardi kiel ili tenas semon per piedetoi kai frapas gin per la beco por malfermi gin ili anca unestas en inia proxima arbareto do vivas tie dum la tuta iaro en iunio ili venas ce mangiuioi cun siai tre similai iunai birdidoi nur iom pli etai, instruante al ili kiel nutri sin. Kiui birdoi venas? demandas Madi. Nia somera visitanto estas ruggorgia colibro, la sola colibro kiu venas citie. Ciam gi al venas, jam multae floroi beligas nian corton. Gisatas satas dolcetan nectaron. Cutime, persona metas manjuion por colibro eh, Okazas al via onclo che la colibro venis montrisin al li yes via onclo laboris che supra etagio proxime de fenestro chiam la ruc gorgia colibro al flugis ni an corton giri markis lin kai montrigis quas audirante «Ien, mi atingis vian corton Via onclo tui preparis sukeran rugetan sucon cae instalis mangiujon por colibroi. Estis nia gioio vidi gin venadi du foie tage ne nur sur trincuion, set ancau ce floroi nomatai lobelioi. Mi exciis che colibroi plei rapide flugas de la sudo, en du tagoi ili capablas traflugi flugi dec mil kilometroin.